Asteburuntan Frantziako estatuan bizi molde duhin baten ukaiteko prisuna bakar batek hilabetean mila lauehunta ogoita lau euroko diru sartzeak beharko lituzkeela eta biseme alaba dituen bikote batek iru mila lau euroko sartzeak hori plazaratu dute hainbat komunikabideek. Haien artean, Liberazion egunkariak analisia sakon bat egindu, horrek egualderat begiratzen jarri gaitu, uretzeko zergatik gipuzkoak hainitzek pagalderat begiratzen duten eta bereziki lanaren bilatzerako garaian. Koldo nausia egunon? Bai, egun hone, eh? beno, ba, enplegu zerbitzutatik, ikipuzkoan hain ere, bai, iparraldera begiratzen duten eh, lan eskaintza, anitz e, ba, eskuetan bituzte azken eh, aste hilabeteetan. E, izan ere, egualdeko langile askoren dako, iparraldeko soldata minimoa edo esmika, amets bat da gaur egun. E, egualdeko ekonomiak zerbait obera egin badu ere, langabezia tasa euneko amaseitik gorakoa da, eta langabetuen euneko irurogeita irua urte bat baino gehiago darama maeguera horretan. familia asko dira gaur egun, hilabetea laureunda hogeita 6 euroko laguntza sozial minimoekin edo iragaiten dutenak. Baina, sindikatuen arabera, lan kontratu batek ez du gaur egun, egual alden prekaritatetik salbatzen. E, lan baldintzak begiratu bestirik ez dira egin behar, iaz izenpebutako kontratu berrien euneko laurogeita amairua, amaretik bederatzi baino gehiago, aldi baterako kontratua zen eta gehientsuenetan etzen lanaldi osokoa. Desberdintasuna haundia da ipagaldearekin konparatuz? Amildegi bat dago, eh? Amildegia. Egoaldeko esmika, e, gaur egun, eh, ba, zazpireunda berrogeita zei eurotakoa baita, alere lan egiten buten gipuzkoarren batez besteko kordain saria mila behatzireun eurokoa omen da. Eta horre maten da, gipuzkoarren arteko amildegia ere. E, kontua da, badirela gutxi batzuk, soldata paregabea jasotzen bituztenak, eta gehiengo bat, ba, lan eginda ere, ez dena, ez dena hilabete bukaerara ailegatzen, eh? Ela eta lab sindikatuek diotenez, langileen euneko berrogeita bederatziak kontratu partzialetan ari da eh? eta hoietatik euneko laua baino ez da ban norbere borondatez eskaduta. Hau da, lanaldi osoko kontraturik topatu ez izana da, ordukako kontratua izatearen arrazoi nagusia, eh, alde handiz gainera. Izan baiteke seme alaben edo gaixoren baten zaintzeko, izan baiteke formakuntzarako bere lan kontratua murrizte askatu duen jendea, baina gutxiengo bat da, eta gehiengo batek esan bezala lanaldi erdia edo murriztuan ari da, ba ez dagoelako besterik. Eh. Gazten kasuan beraz, hilabetean ba irureun, laureun, ebota bosteun euroko soldatak bituzten asko dira, baina badira familiburu asko ere horrekin egin behar dutenak aurrera. Sindikatuek salatu dute geinerat orenka ere gutiago irabazten duela kontratu parziala duen langileak. E, ba, bai, hain zuzen hori da sindikatuek e, e, lanaldi partzialei eh, aurketzen dioten lehen traba, e, aukera egokia izan baitekela diote langabeziari aurre egiteko, baina ez dira autu bat, eh, beste ezer ez aurkitu izanaren ondorio baizik, esan bezala. Prekari aipatzen ipatzen enpresa buruaren zat, merkeago baita, ba, norbait lanaldi partzialerako kontratatzea. E, lan kostuei buruzko azken txostenaren arabera, orduko, euneko berrogeita amar gehiago irabazten dute lanaldi osoan ari direnek. Eh. ulertu behar da, ba, konton hartu behar dela, inzuzen ere, ba, lanaldi partziala duen batek, ba, sortzi orduan ari den baten, baldintza berak izan behar lituzkela, baina normalean ez dela ala izaten eta lau ordutan, ba, sortzi ordutan egin beharko lukena betetzen ez duenak, noski ba ordu gehiago ematen bituela azkenean ba, pagatua izan gabe. E, bukatzeko e, datu bat emango bizuet, e, eh? ba, egoera ulertzeko, 2000 garren urtean, aurrek urtean baino mila bosteun lagun gehiago ari direla lanean gaur egun ego euskal herrian, beraz langabeziak bera egin duela, baina lanaldi osoan aritzen zirenak hogeita iru mila berreun gutxiago zirela, eta lanaldi partziala dutenak gaur egun hogeita mar mila eta saspireun gehiago. Beraz, geroz eta gehiago dira, esan bezala, hilabetea laguntza sozialen pareko ba, soldatekin aurrera egiten butenak lan eginda ere. Kolona usia mirezker azterketa horiek eh, emanik. Zuei.